ท่านธรรมยังตังคณิกาสัจเวคณปาทังพนามาเสอาทิสังขายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายและรุ่งหุ่นจีวรยาวเทวสิตาสสะปฏิคาตายา เพียงเพื่อบำบัดความหนาวคุณอาสาปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทานสมาตัสวาตาสัพติริงสัพสัมปัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสทันเกิดจากเหลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย ทาวาเทวะอิริโกปินาปิตาธนาทังแต่เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย อาลิสังกายโยนิโตปินดาปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วทั้งปิสบาทเทวาทวายา ายให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน นามตายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันตรายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ นาวิโกสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง ยาวะเทวะอิมัสกายสัติติยา แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเมสุปาลาติยา เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย มจริยานุกายา เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เจติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้ เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความเหิวนาวันจะเวทนานาอุปาเทสามิ และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ยาตราจะเมปวิสติ อนาวัจตาจะพาสุยหาโรจาติ หาหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจกมีแก่เรา ตามีกาลิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกภายแล้วใจสอยเสนาสนะยาวาเนวสิกาสาปฏิกาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนาสาปฏิกาตายา เพื่อบำบัดความร้อนตังสมากัสวาตาสัพสิริสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหยียบยุงลมแดดแท้สัตว์ด้วยการทั้งหลายยาวาเทวาอุตุปาริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามัทัง เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากติดฟ้าอากาศแค่เพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเล่นสำหรับภาวนาปาณิสังกายโยนิโทกิลานัปัจจยาเปสัจจปริคารังปฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วบริโภคเปสัตบริขารอันเพื่อคูณแก่คนไข้ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาปาติกานังเวทนานังปฏิกาตายาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูล အာသယာပัจจပရမတာယာတိเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งตามนี้